الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu waislamu ama kuhusiana na jambo la kusuf ama khusuf ama eclipse sawa sawa ni solar eclipse au lunar eclipse na kwa lugha ambayo imeenea kwa watu jua au mwezi kushikwa au mwanga wake mwanga wa jua au mwezi kuzuiwa isiweze kufika duniani hili ni jambo ambalo limewahi kutukia katika zama za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na zimepokewa habari kuhusiana na jambo hili na ni yapi ambayo waislamu wafaa kuyatekeleza katika tukio adhimu kama hii imepokea imepokewa kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yafuatayo inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llah لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم قام أسيما رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة جوا نموزي ni alama mbili miongoni mwa alama za Allah azza wa jalla haziwi katika hali ya kusuf au khusuf kwa sababu ya mauti ya mtu au kwa sababu ya uhai wake lakini Allah azza wa jal huzituma aya hizi ili kuweza kuwahofisha waja wake ili kuwahofisha waja wake kwa hivyo mtakapoona hali hiyo hali ya kusufu au khusuf hali ya jua au mwezi kushikwa au kuzuiwa fasallu wad'u bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza katika jambo hili adhimu jambo la kwanza msali na pia vile vile mfanye dua hatta yankashifa ma bikum hadi wakati ambapo itaondoka hali ile mwanga wa jua au wa mwezi utarudi katika hali yake ya kawaida na katika riwaya asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره mtakapoona jambo hilo la eclipse basi mkimbilie kumtaja Allah azza wa jal na mkithirishe dua na pia vile vile mfanye istighfar mumwombe Allah awasamehe madhambi yenu na imepokewa pia vile vile amri yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha waislamu katika tukio kama hili kutoa sadaka na kuacha watumwa ama kuhusiana na sala ya kusuf au khusuf jambo la kwanza imam anaamrisha mwenye kunadi anadi as-salatu jami'a as-salatu jami'a kisha awasalisha waislamu sala mbili rakaa mbili awaswalisha waislamu rakaa mbili kama salatul fajri na pia vile vile kama sala ya jumua au sala ya Eid utakavyopenda rakaa mbili ambayo ni tofauti sana na rakaa mbili zingine inasaliwa kwanza imam asoma Fatiha na sura ambayo ni ndefu sana kwa sauti yajharu fihima bilqiraa atoe sauti katika qiraa katika kisomo chake asome Fatiha na sura ndefu sana kisha baada ya hapo aende katika hali ya rukuu na akiwa katika hali ile arefushe pia vile vile na amtaje Allah kama ilivyothibiti arefushe rukuu yake iwe ndefu sana kisha aseme sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd kisha baada ya hapo aanze kusoma tena eh, na kisomo cha rakaa hii iwe ni ndefu pia vile vile lakini iwe ni hafifu kuliko ya kwanza lakini iwe ni ndefu kisha baada ya hapo aelekee katika rukuu mara ya pili arefushe kuliko ya kwanza aseme sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd na asirefushe hapa aelekee moja kwa moja katika sijda na katika sijda amtaji Allah kwa wingi na arefushe sijda yake iwe ndefu sana pia vile vile baada ya hapo anyanyuke ah, kutoka kwa sijida yake na aketi na kikao ni kifupi kama ilivyo katika swala zingine kisha arudi katika sijida ya pili aelekee katika sijida ya pili na airefushe iwe ni ndefu ndefu lakini kuliko e, iwe ni hafifu kuliko e, sijida ya kwanza kisha asimame na afanye katika raka ya pili namna aliyofanya katika raka ya kwanza yani nikana kwamba atakuwa ni mwenye kusali rakaa nne ndani ya rakaa mbili rakaa nne ndani ya rakaa mbili kila rakaa anasoma Fatiha na sura anaelekea rukuu kisha anasema sami Allahu liman hamida anasoma Fatiha na sura pia vile vile anaelekea rukuu na hivyo hivyo anafanya katika rakaa ya pili kisha baada ya sala e, ni sunna imam awatolee waislamu khutba fupi awakhofishe na awatahadharishe na e, maasiya na awahimize kurudi kwa Allah azza wa jal kama alivyofanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha masahaba na kukithirisha dua na istighfar na kutoa sadaqa hiyo kwa ufupi ndo sala ama sifa ya salatul kusuf na jambo jambo ambalo pia vile vile ni muhimu kubainisha katika masala hii ni kwamba swala hii haiswaliwi kwa e, utabiri wa watu fulani wakisema kwamba mfano katika tarehe fulani ya mwezi fulani siku fulani kutatokea eclipse ya jua au ya mwezi na Muislamu akasikia habari hizo na akangoja tarehe hiyo saa hiyo na akaswali la haifanyiki hivyo lazima kuwe na jambo la kushuhudia Mwe, mtu aweze kushuhudia eclipse ikitokea na anaposhuhudia ndo anaswali si kwamba imesemekana itatokea siku ya leo tarehe ya leo saa fulani mtu akasimama na kuswali la lazima mtu ai aone tukio hilo ndo aweze kuswali tayeb imetokea katika mji mwingine ambao ni jirani na mji wako lakini wewe haujaona basi hutoswali e, wale wenye ambao watakuwa ni wenye kuona ndio wataswali lakini mtu mwingine hategemei habari ya kusikia bali lazima aone kwa haya machache tuomba Allah azza wa jalla atujalie tuwe ni wenye kusikia alhaqi na kuyafuata وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين